الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم نجنا منها يا رب العالمين ndugu zangu baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani zimshukie zimuendee mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam wallahi sisi kama waislamu kila siku tuko katika neema Allah subhanahu wa ta'ala tuambie maabikum min ni'matin famin Allah neema yoyote utayojikuta uko ndani yake elewa tambua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala na katika hizi neema neema iliyo kubwa zaidi ni'matul islam ni neema ya uislamu lasema wasbagha alayhim ni'amahu dhahiratan wa batina kamiminia neema zangu zilizofichika na neema ambazo ziko wazi neema za wazi neema hii ya uislamu lakini neema iliyofichika Allah subhanahu wa ta'ala kutujalia wewe min ahli tauhid wenye kuitamka kilima tukufu ya la ilaha illa Allah wallahi ni neema na hizi neema zote Allah subhanahu wa ta'ala hataki malipo Allah subhanahu wa ta'ala hataki chochote anachokitaka kutoka kwako wewe muislamu ni umshukuru katika hizi neema ambazo amekupatia la ishakartum la azidannakum laiti mtamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika hizi neema aliyowapa la azidannakum Allah hapa akaeka taukifi kisawa sawa kwamba atawaongezeni katika hiyo neema atawadhibitisheni nini katika hiyo neema atawahifadhini nini hiyo neema kwa sharti ipi tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala tumkumbuke Allah subhanahu wa ta'ala kwa hii neema ya Uislamu neema kubwa zaidi ihdina siratal mustaqim neema ambayo kila siku mtu anaomba katika sala yake Allah muongoze njia ya wale walioongoka manhum kisha baadaye anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala akuepushe na hizi kaumu mbili ambapo kwamba Allah aliwakasirikia ambapo kwamba Allah aliwalaani la qiyam saa kwa hivyo hii neema Uislamu lazima tushukuru ndugu zangu waislamu dini hii ya Uislamu katika neema zake jaa dinul Islam imekuja hii dini ya Uislamu kwa kitu gani ili apate kufaulu huyu binadamu jaa dinu lislam imekuja dini ya Uislamu ili huyu binadamu apate kufaulu hasatan huyu Muislamu akapapate kufaulu ndiyo lengo na madhumuni ya hii dini ya Uislamu kuja jaa dinu lislami lisaadati bashar ili bashar Muislamu huyu apate kunufaika apate kuokoka kupitia hii dini ya Uislamu kwa hivyo fa kullu amrin nafi'in qad shara'ahu, yote yamekumba ndani yake kuna manufaa, dini imeifanya ni sheria. Kwa nini? Bashar huyu Muislamu apate kufaulu, lengo huyu Muislamu apate kuokoka hapa duniani na kesho akhera wa kullu ma yadurna qad mana'ahu na yote ambayo ndani yake kuna madhara uislamu umekiharamisha kwa nini imekiharamisha kwa maslahi ya huyu muislamu ili apate kufaulu kesho mbele Allah subhanahu wa ta'ala katika yale ambayo uislamu imetufundisha sisi tupate kuepukana nayo ili tupate kufaulu ni huyo adui adui mkubwa adui ambaye kwamba lau tutafuata mafunzo ya Kiislamu na mafunzo ambaye kwamba amekuja nao Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukapata kumtambua huyu adui tukajua na njia zake wallahi ndiyo sababu ya sisi waislamu kufaulu waman hadha aladu na huyu adui nani ashaitan ni huyu shaitani huyu ndo adui mkubwa kwa hivyo uislamu ili mtu apate kufa, kufaidika uislamu Allah subhanahu wa ta'ala amekuja kutuelezea huyu adui ni nani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi zake akatubainishia mbinu zake zitumia kumteka huyu binadamu lengo ipi ili asiipate pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala wa shaytan yu'lin adawatahu liljins na huyu shaytani iblisi mal'un kashatangaza uadui wake kwa binadamu hasatan huyu muislam adui iblis ashatangaza uadui wake wayataahadu biirwahi dhurriyyati adam bikulli wasilatin na akatoa ahadi kwamba huyu binadamu wallahi nitampoteza nitampatia njia amekombasia sawa bikulli wasilatin kwa kila njia kwamba ataweza kuitumia almuhim afike katika lengo lake la kumpoteza huyu binadamu Afrika katika lengo lake la kumpoteza huyo Muislamu bikulli wasilatin kwa njia zote ambazo kwamba atazipata ataitumia ili huyu Muislamu apate kupotea Allah ta'ala Allah sema katika Qurani fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wala tajidu aktharuhum shakirin Allah subhanahu wa ta'ala ili mambo kwamba tumeitoa dini ya Uislamu inavuta kwa kila mambo kwamba ni yaheri ili binadamu apate kufaulu katika hii Allah subhanahu wa ta'ala anatuelezea huyo adui mbinu zake ni zipi Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia namna gani huyo adui anamkujia mtu Qala Imam al-Qurtubi Imam al-Qurtubi akifasiri aya anasema la qudanna lahum siratal almustaqim kwamba hawa watu wako mimi katika njia yao ya kuongoka mtu anataka kuongoka wa illa shaytani yuko hapo anamsubiri asema ai bisabbi anhu Shetani ameapa atawazuia hawa waislamu wasipate kufikia njia ambayo ya ni sawa, wasishike njia ambayo imeongoka. Kwa kitu gani? Kwa kuwa lengo lake ni hii dhuria ya Adam ipate kupotea kwa kuwa lengo lake ametoa ahadi maadamu alishalaaniwa hataingia peke yake motoni bali atawatafuta wafuasi watazinu albatil Shetani huwakwambia mambo kwamba ni batil, wakayaona kwamba ni mazuri, lengo lake ni ipi? Wapate kupotea, hata yahliku kama halaka, mpaka au wanadamu wapate kupotea mfano wa namna yeye alipopotea la ahwiyannahum ajma'in, wallahi nitawapoteza wote, illa ibadaka minhumul mukhlasin, isipokuwa wale wako kwamba wana ikhlas wameishika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kisawa sawa Imam Al-Hakam bin Utaiba akizidi kutupatia faida kutufasiria aya ya Allah subhanahu wa ta'ala ili tupate kumfahamu huyo adui tupate kumtambua na kumjua huyo adui njia ambayo kwamba anatumia kututeka njia ambayo kwamba anatumia kutubana asema mim baini aidihim au aliposema mim baini aidihim mim baini aidihim ai min dunyahum katika amali zao za dunia wakati wanaifanya bali sheitani atakuwa yupo kuwashawishi mtu atafanya amali yake sheitani akamshawishi ile amali ikatoka katika imani ya ikhlas ikawa ni ria sheitani ameshafaula amempata mfuasi kisha asema wa min khalfihim ay an akhiratihim shaytan vile hata hatawawacha katika masala zao za kiakhira shaytan vilevile atakuwa ili apate kumwajibia apate mfuasi kesho shetani adu wa an ay min hasanatihim katika masala zao za wema mtu akifanya jambo la wema baadaye akaingiza ria akataka kusifiwa akaingiza na masala ambayo yasiyofaa amali ikaharibika shetani ashapata mfuasi imam ibn qayyim rahimahullah akituelezea akizidi huyu ibilisi nani anasema wa min makaidihi katika mbinu za sheitani na vitimbi zake annahu yusahiru al-aqla yeye kufanya mtu akili yake kapagawa sheitani akatawala mtu akili yake daiman hata yukaidahu akishakukalia kwenye akili yako kisha baadaye akaanza kufanyia vitimbi ili upate kupotea asema wala yusallimu min sihrihi illa man shaa Allah hakuna yoyote katika wanadamu ambaye kwamba ataongoka atasalimika kutokana na hii uchawi ya shetani isipokuwa yule ambaye kwamba Allah anamtaka fayuzayyinu lahum fi'la alladhi yadurruhu shaytani akampambia kitendo ambacho kwamba hicho kitendo ikifanya kinamdhuru itakuwa ni sababu yeye kwenda motoni kisha حتى يخيل إليه أنه من أنفع الأشياء شيطان يكم akampambia kitendo chenyewe kitendo cha شيطان يكم akampambia إلي أعوني إلي kitendo ni بورا بعد baadaye وينفر من الفعل الذي هو أنفع الأشياء al-ashya vitendo ambaye kwamba ni bora kwake yeye kwa nini shaytani amempambia yukhayalu lahu shaytan annahu yadurruhu shaytani akampambia akaona kwamba hii kitendo kicha mguru shaitani mal'un ni adui lazima watu wamfahamu huyu adui shaitani iblis aliapa kwamba yeye atawapoteza waja wa Adam kwa vitimbi zote ambavyo so suila Hasan al-Basri siku moja Hasan basri aliulizwa aya namu iblis huyu adui wetu huyu iblis analala anapumzika akajibu lau nama iblis lau iblis angelala wajadna raha tungelipata raha kwa kuwa hakuna yoyote ambaye kwamba angekuwa anatupambia vitendo vya batil tunani akheri ai tungelipata pepo ya Allah bila wasiwasi lakini huyu aduu yeye halali kila wakati yeye ipo shaitani aduu ibilisi ni aduu kwa nini tusimbishane kuhusu huyu adui ibilisi kwa kuwa leo watu wameghafilika kumtambua na kumjua huyo adui ibilisi na huyo adui anawaingilia kwa kila njia kwa kila namna ikawa watu wanapanga foleni kutafuta tiba hali ya kwamba wakasahau kutafuta namna ya kujikinga asikul wiqai tiba ya kujikinga khairu min alilaj ni bora kushinda tiba ni watu wamtambue huyo adui wakishamtambua huyo adui wakae mbali na yeye ili watu wasipange fuloni kuwatafuta matabibu watu wasijazane kuwatafuta matabibu kule kutafuta matabibu kuna wale ambao kwamba ndio wakazidi kuingia ndani ya shimo ni kwanza tumtambue huyu ibilisi pili tuzitambue nia zake kwa anatumia kuwateka watu ili tupate kujiepusha na yeye ibilisi mal'un kaapa hata wana wa adam الشيطان شيطاني يبعث جنوده في الارض لاغواء المسلم شيطاني kila siku hutuma wanajeshi wake katika ardhi kwa lengo ipi liigwai muslim apate kumpoteza huyu muislamu huyu muislamu aingie katika njia ambayo kwamba haifai katika hadithi iliyopokewa na Musa al-Ash'ari asema qal qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha asbaha iblisu iblis akiamka asubuhi basa junudahu yeye na jeshi wake katika mgongo wa ardhi fayaqul lisasema man dalla yawma musliman yule ambaye kwamba atakayemu poteza muislamu albastu taj mtamvisha taji yeyote ambaye kwamba atampoteza muislamu atamvisha taji fayaqulu lahu alqa'id moja katika jeshi wake atamwambia kumwambia ibilisi lam azal fulani mimi sijaacha kuona mtu fulani hata tallaka mraatahu mpaka mwisho yule mtu akamwacha mke wake akamkodiki mke wake kazi ya nani ni kazi ya wanajeshi wa ibilisi yufarriquna bihi baina almar'i wa zawji kazi yao ni kufarikisha baina mtu na mke wake mtu na mtu wake wa karibu mtu na mshirika wake wa karibu wa kibiashara nani ibilisi ndio anayofanya hiyo kazi kabla hujakimbia kwenda kutafuta daktari kabla hujakimbia kwenda kutafuta tabibu jiangalie wewe nafsi yako Jiangalie wewe hali yako iko vipi. ukishangalia nafsi yako uone ukatika hali kwa wifi jirudishe nyuma, rudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qal msamwambia yushaku anta tazawaja nachelea huyu atakwenda kuoa tena, amemwacha mke wake, atakwenda kuoa tena al-akhar mwingine anasema lam azal bi fulani mimi sijaacha kuona mtu fulani hata zana mpaka kazini iblis anawakusanya wanajeshi wake wampatie ripoti kwa kazi ambayo kwamba aliwapatia kuwapoteza waislamu wallahi na ni kazi anafaulu kila siku kila leo waislamu wanaanguka katika maasi ambayo kwamba penginepo ni maasi ingeponywa zama zilizopita umma ingeangamizwa asema pal anta ndio na wewe hali yako vipi wayaqul lam azal bi fulani hatta shariba al-khamr kuona mtu fulani mpaka nikamsukuma aingie kwenda kunywa pombe qal anta namuuliza na wewe hali yako vipi yaqul al lam azal bi fulani hatta qatal sijaacha kuona mtu fulani mpaka nimempelekea yeye kwenda kuua Ibilisi anapata takriri, anapatiwa ripoti ya kazi ya wanajeshi yake ambayo wanaifanya katika huu mgongo ardhi. Takulu anta anta, mbona wewe vipi hali yako? Kazi ambayo tulikupatia. Hadithi hii imepokewa na Ahmad. Ni wazi kwamba katika hii hadithi sheitani yeye halali. Sheitani yeye kila wakati yuko na hao wanadamu. Lengo kubwa ni kuwapoteza hawa Waislamu lengo kubwa apate wasiwasi kesho siku ya kiyama kwamba ataingia na wao motoni kaifa ya kushitwani na insani huyu shaytani humuingia vipi binadamu shitwani huyu iblis humuingia vipi binadamu asema imamu al-Jawzi qala Ibn Jawzi rahimahullah unachuoni anasema inma yadkhulu ala an-nas huwaingilia watu biqadri ma yumkinuhu kwa kadri ya uwezo ambao ataupata kwa kadri ya nafasi ambayo ataipata ni mtu yuko katika maasi shetani atamuingilia na madhara yake yatakuwa ni makubwa wayazidu tamakkunihi minhum na anazidi kumakinika na kukita katika mwili ya binadamu wayatilu ala miqdari yaqbatihim kisha shetani anakosa nguvu kulingana na hali ya huyo Muislamu kama ni mtu amekafilika sana, ndio shetani anazidi kumakinika. Kama ni mtu amekupa amejisahau, ndio shetani anakita zaidi katika huyo wa mtu kama huyo. wa ghaflatihim na katika hali ya wao kughafilika, wallahi shetani ni adui. Fatakhidhuhu aduwa, mfanyeni yeye ni adui. Angalia siku ya kiyama. Shetani kisha mbele Allah subhanahu wa ta'ala anatamuuliza ule karina wako rafiki wako kishetani kishaitani nani aliyekupoteza waqala qarinu rabbana ma afghaytuhu walakin kana fi dalalin ba'id Allah mimi sikupoteza huyu jamaa mimi nilimpata tayari hajapotea kana fi dhalalin ba'id alikuwa amepotea amezama katika upotovu nani huyo sheitani karina wako sheitani kesho anakuruka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala tunawahusia sisi waislamu kabla kwenda kutafuta tiba kwa kuwa katika kutafuta tiba uende suluhisho sipatikane tiba hii ni ya ajabu si tiba ambayo kwamba utaandikiwa kwamba huyu anafaa akunywe dawa mara kadhaa kadhaa la tibu ruhia ni tiba ya kiroho tibu imania ni tiba ya kiimani dawa ambayo unapatiwa ni ya kuosha kutu katika moyo wako ikiwa daktari atakupatia tiba hii fafirru minhu kimbia mbio toka kwa daktari kama huyo sio daktari huyo yupi ambaye kwamba ukipotwa na hii ugonjwa ibilisi na sheitani akiwa hapa kupatia uongozo wa kuisafisha moyo wako, acha huyo sio daktari. Huyo ni mwanajeshi katika wanajeshi wa shetani. Fafirru minhu firaraka min al-asad, mkimbie nao ukimbie ukimuona simba, kwa kuwa kusaidia fahada tib hitiba fahada al ilaj hitiba ilaj al imania ni ilaji ya kiimani. Mgonjwa ametibiwa na ugonjwa kama huu asimamishe swala tano aisome Qur'ani aache maasi ambaye kwamba iko ndani yake azifukue zile zote ambaye kwamba amezifunga kama kwamba ndio hijab azitowe zote ashike njia ambaye kwamba ni sawa hapa ndio tiba na wallahi sisi waislamu tumekataa kuijua dini yetu ili tupate njia ya kujikinga na shetani ndiyo leo tukaangukia kwa mikono ya wale watu ambao hawafai tukaangukia sehemu kwamba haifai kwa nini tumekataa dini yetu lao tungelijua njia ya ibilisi tungejikinga na yeye lao tungejua hii ndio mimi nimekuja nao tungejikinga na yeye ndio kwa kuwa Ibn Jauzi akasema huyo sheitani anamakinika kwa mwili wa binadamu kulingana na binadamu mwenyewe amekinga katika maasi sheitani pia anapata nguvu zaidi Ni mtu anajikumbuka shetani nguvu zake zinakuwa ni hafifu. Tutaka nini zaidi ya hiyo? qala al قال الأعمش إمام أعمش أسمع rajulun kana yukallimu al-jin أسمع qali حديث من mtu alikuwa akiwazungumzia majini قالوا tamwambia ليس علينا shaddu mimman yatadu sunnah Sisi tunamkupa zaidi yule ndio kwamba ameshikana na njia yake Allah Subhanahu wa Ta'ala na akaishika sunna yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sawa. Mtu sampuli hii ni zito kwetu sisi. Mtu sampuli hii ashad tunamwogopa zaidi. Wa amma ashabul ahwa, ama watu wenye kufuata hawaza nafsi zao fa inna nal'abu bihim la'ba, au sisi tunacheza na wao mchezo kwa kuwa hujashikana na njia mbekombania sawa wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum hakuna msiba wote ambao mtawapata isipokuwa nini wenyewe mmeitanguliza kwa mikono yenu tunasema hata ukadungwa na kitimiba jirudi jiangalie hii msiba kupata wapi kwa hiyo hii msiba ambao tunaupata kila wakati kila leo kila siku turudi nyuma tuangalie hali yetu iko vipi je tunashikana na njia ambayo kwamba ni sawa je tu katika tariqul mustaqim wa illa kila wakati takuwa tunazunguka wengine huzunguka kila sehemu kuwatafuta matibabu wakaenda mpaka uarabuni anatafuta tiba na tiba iko mbele yake tiba nini kashikamane na njia Allah subhanahu wa ta'ala aishike sunna zake Mtume sallallahu alaihi wasallam yale yote amekubaliki afanye katika maasi aiwache hii ndiyo tiba kisawasawa hii ndiyo tiba ambako madaktari atakuandikia tiba hii kwamba wewe jitahidi uswali raka tano jitahidi uzifunge kungaza sunna jitahidi kadha kadha usiku usisikie akipatia tiba kama huyo huyo ni daktari kwa kuwa hii ni ugonjwa ambao ni mtu mwenyewe anafaa kujitafutia tiba aanze na nafsi yake ndugu zangu waislamu tunakumbushana hii kwa kuwa hii ugonjwa wenyewe ibilisi ametuteka Iblis ametawala majumba zetu. Iblis ametawala mshtama wetu. Kwa nini? Ibilisi tujamjua. Ibilisi njia zake tuzijua. Limunkarati insan. Leo tukatukumbushane katika munkar anayefanya huyu binadamu fima yusallitul aljinna wa shaitan ambako ndio sababu ya mashaitani na majini kumvamia ukita katika nyumba yake ukita kwa watoto wake ukita kwa bibi yake kwamba munkar amekwamba anaifanya yeye mwenyewe hasatan fil buyuti alislamia hasa katika manyumba za waislamu munkar kwamba ndio sababu ya mashaitani na majini kutuvamia kuketi katika majumba zetu kutuingilia sisi kwa nini nitakani nisomee bana usomee kwa ajili ya nini biashara yangu iende Nisomee Rukia biashara yangu iende. Nani nikwambia bana Rukia unasomewa ili biashara yako iende. Chukua sababu za Allah Subhanahu wa Ta'ala kukubariki katika biashara yako. Kwanza takwa mche Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si mambo imeenda kombo, kumbe nikasomea Rukia. La kuna vitu ambazo kwamba ndio sababu ya huyo adui kutawala na wallahi atakupoteza na wallahi atatuingiza motoni na wallahi atakuwa ndio sababu ya sisi kupata hasara hapa duniani na kesho akhera الحمد لله عظيم شانه بكل نعمة هو رباني ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد أما بعد أيها الناس أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل tunamzungumzia huyu adui mkubwa iblis mal'un na tunagusia tunaangalia sababu kubwa ya yeye kututeka sisi wanadamu hasatan sisi waislamu katika majumba zetu huyu adui wallahi ametutawala kasema tusipange foleni kwenda kwa daktari kwanza tujiangalie sisi nafsi zetu. Moja katika hizo munkar amekoma ni munkar kubwa zaidi inayopatikana katika majumba zetu na ni wachache katika Waislamu penginepo hawana munkar kama hii. Atilbas ni hii chombo cha televisheni. Chombo hichi imekuwa ndio sababu ya watu kutekwa na mashaitani, watu kuvamiwa na majini, watu maisha yao kusambaratishwa, mtu akamwacha mke wake. Kwa nini? kwa ajili ya hichi chombo asema hizi silahun qawiyun fattakun hizi silah silah hatari kabisa yastaghillu shaytan wa alanihi shaytani na wandishi wake wanaitumia hii silaha ya tilbaz ili apate njia ya kuingia watu mtu atashangaa ni namna gani namna gani huyu hii televisheni itakuwa ndio sababu shetani kutingia Naipata, tutaelezea sababu ipi amekomba shetani anaipata wakati watu wameiweka chombo kama ile, inakuwa ndio sababu ya nyumba kosa baraka, inakuwa ndio sababu ya nyumba kosa amani, inakuwa ndio sababu ya nyumba kosa utulivu. Mtu na ndugu yake hawezi keti pamoja mpaka pawe na mtu katikati wa kuwatoanisha, la sivyo watapigana nini Sheitan anafanya kazi yake, gharq aufarikishe, akishafarikisha apate wafuasi kesho siku ya kiyama. Asema wa huwa qumbulatun, baatatumia jina nzito, wa huwa kumbulatun naye ni kombora mawqutatun kumbura ambayo imeekewa wakati wake falyanfajiru fi ayati lahza wakati wowote inaweza kulipuka wakati wowote inaweza kulipuka hii kombora hatari hii kombora ambayo kwamba yaweza kuangamiza Anasema fi ayi lahzatin yaweza kulipuka wakati wote kisha ikishalipuka ويترك في الآثار والنتائج السلبية في المجتمع ikishalipuka hii kombora baadaye ikawacha athari ikawacha natija mbovu katika mujtama natija ipi minha moja kati ya natija tadmiru alaqida wa dha'fiha hii silaha hii ambayo kwamba kila moja kunao ndani ya nyumba yake lakini ni silaha dhu haddaini ni silaha ambayo kwamba ina sehemu mbili za kukata itategemea na vile utakavyoitumia kwanza inaibomoa akida ya muislamu inaidhoofisha akida ya muislamu kwa kitu gani kwa yale ambayo kwamba vipindi zinaonyeshwa kwa vitu kama hivyo keti chini wewe, angalia zile makatuni ambazo kwamba watoto wako wanaona. Ndio kesho tunasema baba, mimi nitaka kumwoa kijana mwenzangu. Fikra hii alitoa wapi? Fikra hii alipata wapi? Na wallahi, na hivi tutakaa chini tuangalie hizo makatuni hizo, yale ambayo kwamba yanafundishwa mpaka zingine, baadhi ya vipindi hukataa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hayupo, mtoto anakulia Baba anafurahia kwa mtoto wangu ametulia anaangalia televisheni. Mwisho akida yake inapotea. Na kila anapoiangalia, huyu ndio mlezi wa nyumba, huyu ndio analea nyumba yako. Mwisho mtoto inakuwa akhlaq hana. Pili, as sariha li litahriri almar'a. Hii chombo hii inapigia debe kwa uhuru wa mwanamke litahriri mara mwanamke apate uhuru wa musawati musawatiha birajul awe sawa na, na wanaume Qur'an imekataa lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn Uislamu ulimkirimisha mwanamke kitambo zaidi hata kabla hajazaliwa. Lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inatha wayahabu liman yasha'u dhukur angalia aya hii Allah subhanahu wa ta'ala huyu mwanamke hata kabla hajapatikana katika gongo ardhi uislamu ilikuwa tayari shamkirilisha hata kabla milad hata kabla kuzaliwa ndio leo atake uhuru wake iblis anamsukuma na kumpatia fikra kupitia hiyo chombo ambacho umeweka ndani ya nyumba yako kwa kila zile vipindi ambapo anaziangalia akapata fikra akaona mtaka uhuru wetu akaona umesikiku sawa na wanaume lakini Uislamu tangu jadi ilimkirimisha huyu mwanamke Allah subhanahu wa ta'ala angalia katika hii aya Allah subhanahu wa ta'ala anasema yahabu liman yashau inatha kwanza Allah nataja ukubwa wake lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha kisha wayahabu liman yashau inatha ingalia aya Allah sema ulama wanasema anna Allah subhanahu wa ta'ala badaa bil Allah alianza kwa kutaja jinsia ya kike kabla dhufur kabla jinsia ya kiume kwa nini liishrafihim kwa utukufu wao ipo dini penginepo itasema kwamba Uislamu ulimkandamiza mwanamke tuzifute aya zote za mirathi na ukiangalia katika mirathi ndio uone ufuko wa Uislamu min ashabi nis wale wengi ambao wanapata nusu katika mirathi ni wanawake sasa tunataka uhuru gani tunataka masawa gani ila ni ibilisi anakushawishi ni ibilisi ambaye anatukwambia na hii Uislamu haikuacha hivyo ikamkirimisha huyu mwanamke aliyekombeeni binti aje mtume anasema yule walea atawalea atali mabinti wawili fa huna akawafundisha adabu akawalea vizuri kisha akawaozesha ana huwa fil janna tunasema minaenda kuwa na yeye peponi fa ashara bisababataini akaashiria kumtendo wake viwili kisha farakahuma akazifarikisha takuwa na yeye peponi hakadha hivi uislamu haijamkirimisha kuna zaidi ya hiyo. Si hiyo tu, Uislamu ikamkirimisha huyu mwanamke hali ya kwamba yeye ni mama. Yeye nani? Yeye ni mama. Uislamu ikamkirimisha. Ile sahaba anakwenda kwa Mtume sallallahu alaihi anamuuliza nani katika hawa yufi sahabati amekubali kufanya naye usuhuba zaidi? Qala ummuk, qala ummuk, qala ummuk. Daraja tatu ndio kisha akasema nani? Abuk. Tataka nini zaidi ya hiyo? Hii chombo hichi kumbulatun ni chombo hatari zaidi ni chombo ndio sababu ya jini na mashaitani kutupata kabla tujapanga foleni kwenda kutafuta tiba tuangalie hii chombo tunaitumia vipi kabla tujapanga foleni kwamba mimi mke wangu kadha mke wangu washiki mimba kadha tuangalie nyumba zetu zinakaa vipi tutasema tadmiru akhlaq chombo hichi ndio sababu ya kuivunja akhlaq ya watoto والقيم والمبادئ الاسلام na misingi za Kiislamu zinapotea kwa kitu gani hadhi hiki chombo kwamba ni hatari asema min hilali ardul baramij alhadama fale wanakuweka vipindi kwamba ndio sababu vipindi vibaya almutanawia kaljaraib ikawa watoto wameketi wanaangalia sinema za ujambazi kesho ataifanyia kazi ile ambayo kwamba aliona kwenye televisheni baba akajigamba mama akajigamba mimi nawaekea sinema hii kombora hii ni hatari ikilipuka ndio imelopuka wasarikati vile vile na uwizi wa zina na vile vile na uzinifu tatu kuonesha ukhatari wa hii kombora nashrul الثقافه الفكريه غربيه مدامه inaeleza thakafa thakafa kuinda na fikra za sehemu ambayo kwa manza kimagharibi fikra ambayo kwamba ni za kupoteza mfano kasiha mwanamke amuoe mwanamke mwenzake fikra hii ni wapi fikra hii uislamu ilifundisha wapi kumeni hichi chombo hichi chombo hatari mwisho kabisa fadila tu Sheikh Muhammad Saleh Al-Uthaymeen huyu bwana aliulizwa an hukmu mushahadatu tilbas Sheikh tuambie hukumu ya kushuhudia na kuona hii televisheni fi baiti muslim kwa nyumba ya Muislamu. Fajaba hafidhahullah akaijibu akasema amma mushahadatuhu tanqasimu ila aqsam kushuhudia televisheni hichi chombo imegawanyika vigawanyiko wakisema kwanza mushahadatul akhbar mtakaobeta hicho chombo kuangalia habari kwa namna gani ulimwengu unaenda kisha sema wala hadithi dinia na akaweka hicho chombo ili apate kupata faida na yale ambayo katika dini yake wa mushahadati alkauniyya na kuona namna gani ulimwengu unavyoendelea na kwenda fahada la basi sema hii haina wasiwasi mtaiweke kwa lengo kama hii Akasema mushahadatu ma yuridu min almusalsalati, ama kuona yale ambayo katika vipindi vipindi ambavyo za kuiga michezo ya kuigiza musalsalati, asema alfatina ndani